Euskal Irigune Elkargoak bigarren bilkura zuen larun batean bai honan, kontseilu iraunkorreko irurogoita bederatziak izendatuak izan dira eta hauen artean ere amabost lendakari orde, lendakari orde horietan aitzineko elkargoetako amak presidenteak atxemaiten dira, eta gero beste boste, eh? miagitzeko Michel Benak, honako Silvidu Martin Bizota, mauleko Michel Echebest eta iriburuko alen iriart, alen iriart goizuntan gurekin Egunon. Egunon. Ordezkaritza eh, hori aipatzeko eskuinaren nagusitasun handia da, lendakari ordean artean, ezkerreko alderdi batean den bakarra zuzira, eh, konsensua ez duela ez tia horrek pixka eta egiten? Bo, ez dakit gauzak ez dira arguntu hola pasatu, eh, ez dira taldeak eh, presentatu, eh, lehenik ergi elkargoetan debateak eh, izan dira eta jendek, jendek autatiak izan dira, hor... Bon, euh, eteketari sobera kasun gabe, mena importanta zen harere, abertzaleak barnean izan diten, bai euh, eh, eh, kontxeluan, bulego txipian, bai euh, iraukor eh, den kontxeluan, eta hor sartu dira, izendatiak izan baitira, beren herri elkarguetan, izendatia izan nintzen enean eta azkenian, bon, xantza hori, Euh, presidentak eh, ene, eh, ene izena proposatuik, eta bon, sartu eta mm, abertzalen eh, izenean ere, orden txetxebietate guziak ez zira, hor... Adibidez, sozialistarek ez da ertzen? Eman, eman dezan, sozialistak, eh, piskat hori da, eh, neduriko sozialistak sartu behar uh, ziren, ekilibro gehiago iz, zen, uh, uh, agian delegazionek emanak izanen direrak gauzak uh, gehiago ekilibratuko dira profil berezi bat e, duzula iduritzen zauzu zerrenda hortan edo bandera berezi bat? Bo, ez dakit eh, banderak bande, eh, banderaik badutanez, nik uste dut uh, bon, lanen, lanean sinetxi behar, uh, behar zela, nienik, uh, eh, batzuen dako hasteko, uh, guk abertzaleak parte hartu uh, ginuen, anitz lan egin ginuen gauza horien uh, untsa, untsa akuratzeko eta, eta gehoaz kenian, uh, sorta lehen aldikoz, uh, eh, instituzione berezibat uh, eh, eskualeria indako, nik uste dut hori zela importantena, eta eta sartu niz, uh, bai izenian eta biztan dena, ene launen izenean eta eskualegi baien uh, izenean, gue posturen ere eh, defenditzeko, eh, lan bat ukanen mm, bari maut bestek bezala egiteko, gauza batzu berdira, uh, haitzina hazi, eh, gauza guziak ez dira denak inak, eh, aniz solasaldi eta kalapitak izanen dira ere, bon, hortako berdan gaiatu nihazteko, uh, engaiatzen iz lanian hartzeko eta gauzen haitzina azteko. Bandera bat falta dena behar bada, edo gutit, gutitua, uh, bandera, emazteak falta, irutanoita bederatzitiet, eh, bederatzitan amabi eta amabostetan hiru zenako ez da kondutan hartzen? Ebe eh, bai, mazte ez da eski mazteik, eh, du, du, gabe, eh, mena hori eh, eta ez ditugu gauzak konpontzen, Uh, ordean eh, herrietan eta ausapezetan lehenik uh, eh, mazte guti da eta gio herrielkagoetan uh, ere uh, guti. Eh? Orduan uh, herrielkagoetan ez, gero zuzu parte arsenal herrielkago berri hortan. Hor ere gauzak haintzina uh, hazi beharko dira, kontseiro horoko gian, uai etzen, Uh, ez mazte eta azkenean lege bat, eh, eh nik ez dakit legeekin gauza horiek egin behar eh, diren, mena azteko oaxeniz lege batekin, eben, uh, ala, gizon uh, eh, mazte, gizon bezan mazte badirela, eh, eh, gue, gue, gue uh, eh, agian ondoko asambladan gauzak hor ere ekilibratuko dira, mentoz uh, denbora gehiu behar da, mena, bon, uste dut horire burian atxiki behar duura uh, helburu hori uh, Euskal Elkargoan eh, postu guziak betetzekoak izaiteko, gelditzen dira, oino bederatzi izan eh, hautatzeko kontseilu eragilean, egen nahi du amabost lendakari ordetaz gain beste bederatzi, hautaketa hortatik alen iriart, eh, zer espero duzu? Ba, e, jadanik gauzak e, ikusiak izan, izan dira hori e, eh, erramardea, herri e, elkargo bakotxean, e, jendeak izan dateak izan dira eta proposateak izan dira presidentari, gero presidentak e, norbalki hartuko ditu e, dien bezala, Hor ere, nik, eh, nik pentsatzen dut, importanta dela, ostian aipatzen ginuen ekilibro hori, eh, eh, eh, hartzia, hor, sentsibilitate guztietakoak izan izan diten, elgarrekin lanian hartzeko eta gauzen aintzina hartzeko, eta lehen gode bateak, uh, eh, gilean eh, utziz eta lanean eh, aizanez eskolegiain dako, emengo jenden nik uste dute hori dela importantena, eta hor ere ados diren ziren jendeak ere, sartuko eh, mm. direra, eta bon, pentsatzen dut ere berzalek leku, leku eder bat ukanen dutela, eta hori ere uste dut uh, importanta dela. Mm. Azpimahatu izan da ere, ego lapur diren... Ordezkaritza eskasa, ama bost lendakaritza ordetaik bat baita bakarrik, hor pentsatzen alda egola eta behar da beriziki endaiatik, eh, iri gotioja baita, izaiten aldela kompentsazio bat edo? Ez dakit kompensazio denez, presidentak errandu uh, uh, jakoitzean hor uh, izanen direra, hor dean uh, denendako delegazioneak izanen di, eta nik Danik uste dut delegazione horiek berdin txuak eh, izanen direra, ez dira batzu uh, biziki handiak izanen eta besteak tipiak, Nik uste dut denak importantak direra eta hori komprentut eh, nik uh, eh, presidentak erant, erantien uh, solasalietan eta ekilibroa rola uh, eginen, uh, eginen zura. Bako txak hardezan lan bat egiteko. Eh? hori da lan baten egitea. Eh, eta, eta, eta, eta bururatzia, Bon, nik uh, bon, konfientzia dut hor uh, eh, oita bost uh, hortan, eh, uh, ekilibro hori uh, azkenean harrapatuko duela ikusiz uh, errialkargoetan jendek eta hotetxiek izen datu dituztela. Horten uh, uste dut, mutxak konpretu baut, sentxibitate guziak izanen direla eta ekilibro gehiago. Eta bertzaren aldetik, delegazio bat uh, bereziki espero da? Bai, eh, eh jendak izendateak izan dira, entzun dut eh, errobin, eh, e-, e-, er, eh, badela, baita ere eh, akbaman, miarritzetik, eh, eta ni hor Ordean, eh, bon, eh, jadanik hilu izanen gira, eta gio badira eh, eskualtzareak ere, hor direnak, eta eskualerian maite eta intzina nahi eh, dutenek. Ordean, denek elgarrekin multsu bat inen, inen, dugu gauzen aintzinatzeko, mena ez da antzi behar, denen artian, gauzak erosituko du, dit, ditugula, denek parte hartzen badute, lan bat hartzen eta akulatzen. Eh, politika politika azkar batzu eh, e, egiteko eskualegia indako. Gai bat bereziki, berra da abertzalek arlezaketena? Bo, ez, ez, dakit, eh, ez dakit gaiik, eh, presidentak ditu eh, eh, gaiak uh, proposatuko, ikusiz uh, nor diren izendatiak, hoita bost Ten artian, kompetentziak eh, ere, eh, hartu behar, uh, behar dira, zitugu denek kompetentziak berdinak, bon, presidentak nik, uh, ala, nik iduriketzen dut presidentak indezan lehenbiziko proposamena, dener, eta eta jo ikusiko du solastatuz nola gauzak uh, aintzinatuko dien. Bo, ez da mm. hori buruz presatu behar, lana bada e-, egiteko, eh, bako txak uh, behar du uh, denbora, energia ezari gauzen aintzinazteko. Eh, eta alor guzietan, eh, ba, badira gauzak eh, egiteko, lana ez da eskaz, jendek pres badira, nik uste dut eh, Ba, hor parioa, eh, gu mm-hmm. desafio hori dela. Eh, eskuareriko instituzione hori sutik ezartzia eta politiko horiek eh, sutik ezartzia algarrekin. Ageriko banek, banaketan hola eginen den. Berriz larun batekora itzuliz, eh, bisok presa izan direla, ipatu da, eh, Jean-Claude Iriart abertzaleak Filip eh, Neiz garaitu du, eh, miahitzekoan artean ere izan da bat, berriz honek eh, lafit sozialista eh, sozialistari ber, leku hartu dako, leku hartu edo lafitzen ofiziala eta gizonek uh, hartu du lekoa. Elkargoaren kontrakoen baztertzeko maniobrak edo izan dira hor? Ba ez dakit hori uh, izan den, hor batzu kontent dira eta beste atzu uh, kesu, hori da demokrazia. Eh, bi, bi kandidatura horiek eh, proposatu uh, dira, esplikatu dute zertako eta guai hartio zein zuten eskolegia indako eta gauzen aintzinatzeko, uh, beste behak uh, aldiz uh, argunt, argunt kontra, emintzatzu duzien uh, debatetan eta eta debatetan azkenian ez parte hartuz, eh, beti kontra, beti kontra, bon, ebe, hor, asambladak ebe, e, e, uh, kampu, utzi behar, behar, behar, bon, Eh, hala, asambladak badu bere uh, eh, hitzartzeko. Nik uste dut ere uh, amikusetik, eizazten altzela beste, beste berrion bat, ez da izan, hala, hori, hori demokrazia da. Nik uh, proposatu zuten uh, kontrakoer leku bat izaitia, eh, amikusekoek hilu leku uh, bazituzten, bon, hala, hen debatia da, eta kontrakoek ez dute utzi uh, le, le, leku hori, ordean normala izan da, uh, jakoitzean, bi, bi kandidature izan iz, iz, dira, bon, uh, leku baten uh, bon, be hori asambladak ez du uh, doidoietaik, eh? ez, dira, ez dira pasatu, mena, hala, horrek uh, markatzen du debateak uh, hor direra, ono, eh? eta nik uste dut debate horiek, euh, bon, hala, guai, uh, bukatiak, gauzak, uh, stelatiak uh, dira, eh? Euh, gauzak kontra zirenak berdute uh, uh, treina hortan, euh, igan eta eta lanean aizan, eh, gurekin, eh, gu uh, aspalitik prest bai, baiginen, bai horieke, eakutsi beharko dute, hein, eh, prest direda da gauzen haintzinatzeko, eh, eh, hala, prest gira, hor lana guentzinean da, eta debateak gibelean guai berda da haintzinatu. Hala, trenian uh, igandira, baina zen horabide hartuko dutena ageriko. hizkuntza eskumena hartu duzue, zer zentzu emaiten diozu, zuk erabaki hori, hau batez onartua izan da, seinale bat? Bai, uh, uste importanta dela, gue uh, atelierretan uh, azparnen, aspalitik erana izan zen, uh, eskuarak behar zeula le, le, le, leku berezi bat, politika lingusti bat uh, ezari behar zela xutik, denak uh, ados ginen, Mena hor, ofizialki gana eh, izan da, errialkargoak hartzen zuela kompetentzia hori, guai hartio beste errialkargoak ezpaitzuten, denboria badian, erten du, herriek ere badutela lan egiteko horri buruz, ordean, herriek beren kompetentzia ere, eh, atxikitza dute eta gauzak badira, haintzina atzeko, ba, gure, uh, gure herrietan, mena, errialkargoak ardezan kompetentzia hori, uh, bai, seinale onbat da, bigarren reuniona zen, nik uste dut importanta zela, elgarrekin eta bos batzez, uh, e, e, egitea, hor ere badakizu, eh? anitz, anitz gauza badira egiteko, strukturatzeko, anitz gauza egina izan da, kaskoinek erten dute, hek, eh, hori bazteritik ikusten dutelaik, eh, hor, eskualunak haintzinatiak direta eta kaskoinek argunt uh, gibelean, bai haintzinatuago gira, baina anitz gauza badira e, egiteko, eskuararen dako eta kaskoinaren uh, dako ere. Euskara hizkuntza eta euskal, euskal kultura mementoan beresiak dira. Eh, Hautetxi uh, zonbaitzu, beldur dira berri nahasiko direla, zuk zer diozu? Ni, bo, ni, niz beldur. Hor, kompetentziak nahi keria hor da. Eh, gero uh, ahalak beharko dira. Eh? hor debatea hortan uh, izanen da, eh, galde, galdeak, beharrak uh, ezagutzen ditugu, uh, helburiak, helburiak ere uh, nola gien eta ze, ze egin behar den uh, gehiago strukturatzeko, uh, baina uh, gauza horien entzinean, uh, dirua ere behar da, eh, hor hor, hor izanen da, eh, debate, debate handi bat, bai teknikoa, eta bai erabakitzeko bat diru ezazen den, gauzen haintzin eh, azeko nieniz, uh, eh, nieniz beldur, hor eh, kompetentzia hartu dugu, eta gero beharko du konfirmatu. Hortan uh, lanian haiko dienek, badute hor lan uh, eder, egiteko, proposamen on batzu egiteko, uh, guai hartio uh, eskuararen ingurian ibiltzen dien aktore eh, denekin, eh? hoikin eh, beharko da uh, lanean hasi, hasi proposamenak e, e, e, egin, eta gio erri el, elkargoak beharko du trenkatu eta alak ezare, eta nik agian eh, erri elkargoak ditu gauza horien haintzin zeko mm-hmm. Antolaketan, bete beharrak bakutsak hartzeko orai, Kontseilu iranko gari delegatu beharko dizkio elkargoaren eh, kontseiluak eskumen batzu, hori nola pasatuko da, bako txak zer egin ikusteko? Oden, eh, bon, kontseiluak, eh, kontseiluak mementuan, baditu kompetentzia guziak baditu, eh, erabakitzeko guziak, kontseilu uh, oroko ditu uh, bon, reglementazionia, uh, eh, finanzan atletik, boskatu behar delaik, uh, bon, horiek atxikiko ditu, juz palau uh, egiteko, mentoz hartan gehiago izanen da, eh, erabaki handi batzu egin behar, hartu behar uh, bai, bai, baititugu, eh, kompetentziari buruz, urte, urte bat badugu eta urtea fitepastuko da, eh, jadanik asia da, Ordean, uh, hor, eh, kontseilak atxikitzen du, bere uh, indar guzia eta berdu, bere, eh, atxiki. Gero, uh, iraite guziz, uh, uh, budjetari buruz, uh, eraba, uh, erabaki ditugunak, ber, berditugu, sutik ezari eta, eta, eta banazka gero deliberatu. Eta hori, horrek eh, eh, kontseru horok eh, irankorak hori du eginen horrean bon hala berko du ikusi susen soin den lifentziat se se kontseru ze <clears throat> se erabakitzen duen eta eta eta besteak eba. nik uste dut egun guztietako lana kontseru irankorak e, e, eginen mena hori berdugu solastatu eta eta trenkatu Egun guztietako lan horren egiteko Prezeski, aipatzen dira ere uh, hilabete mila bosteun euro kontseilu irankorrikoek ukanen kanen duzue, iru mila sortzeun hilabetean presidenteak, haute uh, eh, Euskal Elkargoan berreun da goita mairu horiek eh, berriun bat euro. Zer diosuzuk uh, hilabete horietaz? Eben, eh euh, bon, beti euh, galdeak badira, eta no, normala da zertako diren endemitateak, lehenik euh, le, legiak emaiten ditu, denbora hartzeko eta lanean hartzeko. Eh? Ez da antzi behar, eh, karguak hartzen di, di, dielaik, eh? behar dela libratu, eh? lehenik, hor izan, kontselietan, komisionetan, present, parte hartu, lan apresatu entzinetik, eta gero, eta gero e-, egin. Ordean hor, endemitateak hortako dira, eh? lanetik, eh, bakotxe bere lanetik, libra eh, libratzeko eta horren, eh, horren egiteko, ordean, bon, debate bate izan da, zertako kontxer, kontxerari guziek bazuten uh, entemitateat, uh, erran Eh, herri elkargo handietan, eh, metropol eta hoitan, uh, eh, ak baben gauza berazen, uh, eh, bako txak ba, bazuela, ba herri elkargo tipietan etzen, eh, or orakorik, orden ez ginen usatuak, mena jendek dinen dira ere urgunetik, eh, komisione atzetan pa parte hartzeko, ordean ez da endemitateik iz, izanen deplazaman jaindako, mentoz hori izaiten eta endemitateik ez, bon, debatea beti hor da, zkenean eh, galdeak izan dira, baina entrekatea izan da endemitate, eh, e, e- emaitia, eh. La, lan, lanetik, hein, kanpo uh, gauzen egiteko, uh, libratzeko nik dut, gauzak aintzinatuko uh, diela, jendek engaiatzen badira eta hor badira. Eta gio, hor ez badira, hein, Eh, eman duzan departamentian, jendek ez badira hor, uh, endemitateak galtzen dituztenik. Uste dut gauza horire, uh, eh, xutik ezari behar dela, hor, hor zileraik eta parte hartzen duzulaik eta baduzu endemitatea, eta etzilelaik hor eta ez duzulaik lana egiten, ez duzu endemitateik. Gauza horieke, uh, mentoz gue reglamendian ikertu, eh? beharko ditugu, nik esteko horri buruz joanen Ara, ebe, ikusiko, beraz, eh, olako neugirik finkatuko den, alen hiri hartu dugu, be Euskal Elkarguko presidente hori dezirela, mire esker gurekin izan, eh, goizuntan, pasa